Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Thank you. обвешчано имя лауреата самой престижной литературной узнагороды 98-го года. Замест первого белорусского лауреата Нобелевской премии им стал первый португалец. Прозаик и поэт Жазе Сарамага у певном сенсе наш коллега, бо так само выступая со своими радиокомментарами. Сарамага починал литературную карьеру после войны с творов про рабочую клясу але поспех прыйшоў да яго толькі пасля шасці. З тых часоў яго шмат перакладаюць у розных краінах свету. Сёння сарамага 75. Найбольш вядомыя ягоныя раманы Бальтазар і Плімунда і Евангелле ад Ісуса Христа кандидатура Сарамага на Нобелиста разглядалась давно, але и сёлета аналитики предсказывали, что шведская академия спокусится на больше гучное имя, например, Милана Кундеры або Гюнтера Граса. У минулый четверг, жадаючи доведаться про выбор шведской академии, я открывал интернетовскую сторонку новинов и уявлял при этом, что зараз дарится суд, и я прочитаю имя Василя Быкова просякнувшийся такой думкой, я амаль физично отчув, как изменяется уявление про властную нацию, а сама национальная идея набывая необвержную материальную силу. Однако замест Быкова было написано имя Сарамаха. До речи, у обоих письменников шмат подобного, окромя того, что яны первые кандидаты в своих краинах. Сарамага так само мая репутацию нонконформиста и змагара с диктатурой у ягоным рамане год смерці рэкарда рэйса які быў апублікаваны ў 84 годзе дзеянне адбываецца ў лісабоне ў 36 якраз падчас дыктатуры паводле прозы быкова быў пастаўлены балет а паводле рамана сарамага бальтазары блімунда у славутым мілянскім тэатры ляскала зрабілі оперу Абодва пісьменнікі аднолькавага веку і жывуць на сённяшні момант у далечыні ад радзімы быкаў у Фінляндыі, а сарамага на канарскіх выспах. Істотна адрозніваецца ўласна проза абодвух аўтараў. Быкаў класычны рэаліст, блізкі да французскіх экзістэнцыялістаў. Стыль сарамага падаўся мне патэтычным. Іншы нобелеўскі лаўрэат Чэслаў Мілаш на пытанне пра партугальца сказаў, што цярпець не можа ягоных вымучаных досціпаў. Гэта, вядома, ніяк не прыніжае выбар шведскай акадэміі, якая ў папярэднія два гады здзіўляла свет прэміяваннем маргінальных аўтараў. Зрэшты, хто можа сказаць, што ў сённяшняй сусветнай літаратуры маргінальная, а што не што ў прынцыпе ўяўляе сабою сучасная літаратурная іерархія. Швейцарскі франкамоўны часопіс Эбдо надрукаваў нядаўна вынікі апытання літаратурных крытыкаў з 18 краінаў, якім прапанавалі назваць дзясятку найлепшых сучасных пісьменнікаў. У выніку атрымаўся спіс з 18 імёнаў, які пачынаецца з маркіса кундеры абдайка, Эко і Сальмана Ружді. Але ў гэтым спісе няма ні Васіля Быкова, ні Жазе Сарамага. Праўда, другому пашанцавала больш. Нобелевская прэмія стане для яго пропускам у падобныя рэйтынгі. І наступны раз літаратурныя крытыкі яго не абмінуць. Цырымонія ўручэння прэміі адбудзецца 9 снежня. Мы на яе не трапляем. Што гэта значыць толькі тое, што ў беларускіх культурнікаў ёсць наперадзе ажно цэлы год. Thank you. Колькі разоў мы абмяркоўвалі ў вострай браме менскія краявіды і заўсёды рабілі выснову пра нетрываласць, а то і няўтульнасць пейзажу. Менск увесь час знаходзіцца ў стадыі дараблівання, пераробкі і разбурэння. Нішто не затрымліваецца ніякая сітуацыя, у якой мог бы з гадамі выспеліцца дух гораду. І вось зусім нядаўна мне пашчасціла патрапіць у такі менскі краявід, дзе было і трывала і утульна. У хрушчоўцы на маленькай вуліцы фролікава, якая перасякае шырокую уральскую, недзе пад трактарным мне падалося, што жыццёвы цыкль тут замыкнуўся. Даўно абжытая кватэрка, у якой цвіканіў в аб'еж, бо любая змена нечага лішняй і марнай яркія гронкі арабіны ў вакне старыя дрэвы паміж паралельна пастаўленымі пяціпавярховікамі неверагодны спакой я стаяў пасярод гэтае цішыні і думаў пра тое што ў начинне цераз край. Потым ужо я зразумеў, што начынне для гэтай самай паўнаты жыцця бывае рознае. Гэта можа быць агромністы горад, а можа вось такая хрушчоўская кватэрка за рабінаю ў вакне. Малюсенькае начынне, у якім ужо няма месца ніякім парываннем, прычым незалежна ад таго, хто ты такі і кім сябе уяўляеш. Таму жывыя ў такіх мікрараёнах, як правіла п'юць, толькі п'юць. У вільні таксама адчуваеш спакой і ўтулак і паўнату жыцця. Але тут цэлы стары горад. У Мску варта пакінуць тую фролікаўскую кватэрку, як трапляеш у няцэлыя начынні. Альбо ў сталінскі цэнтр, дзе сёння ідзе інтэнсіўная змена насельнікаў, або ў малінаўку з вяснянкай, дзе гіганцкія каменныя джунглі ніяк не пакідаюць адчування ўтулку і толькі ў першых хрушчоўскіх пяціпавярховых мікрараёнах жыццезварот здаецца завершаны ці то на розачцы ці на бульвары ці ў раёне кіно партызан на вуліцы каховскай або орлоўскай Сергей харыўскі заўважыў дзве парадаксальныя рэчы па-першае Беларусь гэта радзіма мікрараёну па-другое мікрараёну беларусі пачаў знікаць. прыватныя рэчы. З пачутага, убачанага, прачытанага мы штосьці засвойваем, а штосьці не. Здаецца, аднаму Богу вядома, чаму нейкая зусім неістотная навіна застаецца ў памяці на доўгія гады, А нешта вельмі важнае нават не затрымліваецца ў галаве. Гэтак мы прысвойваем, прыўлашчваем, прыватызуем свет і ягоную культуру з'явы падзеі ды імёны якія спыняюць на сабе ўвагу складаюць змест нашай рубрыкі прыватныя рэчы для выканаўцы уласных песень і сталага аўтара вострыя брамы зміцера бартосіка сярод самых прыватных рэчаў вобраз максима богдановича як і славуты паэт зміцер гадаваўся ў волжскіх гарадах і родную мову вывучаў па кнігах а потым былі паездкі па мясцінах богдановичаў ярославлі і ніжнім ноўгарадзе выступы з канцэртамі ў менску і горадні ненаведанай заставалася да апошняга часу толькі ялта на мінулым тыдні міцер бартосік запоўніў гэты прабел заўсёды перад сустрэчай з морем я настройваю сябе каб не здзіўляцца і кожнага разу не атрымліваецца быццам пасля доўгіх дзён у чатырох сценах перад табою раптам распахнулі дзверы. Вось і цяпер, пераехаўшы крымскі хрыбет, я цалкам аддаўся сузіранню грандыёзнага краявіду. Мы са славамірам Адавовічым ехалі ў ялту. Фармальна на журналісцкі семінар прысвечаны праблеме нацыянальных меншасцяў, фактычна на магілу Богдановіча. Менавіта таму у маёй кайстры былі кніжка вянок і бутэлька гомельскай гарэлкі стары млын. Перад ад'ездам я наўмысна не стаў выпытаваць у дасведчаных менскіх літаратуразнаўцаў, як там хутчэй прайсці на магілу, ідзе ягоны апошні дом. Адзінае, куды я паспеў зазірнуць, гэта даўняе эсэ мехася стральцова з якога даведаўся, што паэт зняў пакой на другім паверсе дома нумар 8 па мікалаеўскай вуліцы. З гэтай адзінаю звесткаю мы з таварышам і рушылі на пошукі максімавых слядоў. Правінцыйны пыльны горад патроху пачынае рыхтавацца да зімовыя спячкі. І мы са сваім дзіўнаватым пытаннем, а дзе тут у вас да 17 -го году была вуліца мікалаеўская, выглядалі зусім экзатычна. Праз некалькі гадзінаў пошуку мы апынуліся на вуліцы Богдановіча, дзе накіраваліся ў мастацкую школу. Мажная цётка настаўніца, якая прадставілася таксама беларускай, сказала, што Богданович добры пісьменнік, але канкрэтнага адрасу паведаміць не змагла. Ва ўпраўленні культуры нам падказалі дом і назвалі назву могілак, старыя лівадійсь выпалюшы па цыгарэце каля стыльнага двухпавярховіка са сціплай мемарыяльнай шыльдай мы ўзялі таксовку і паехалі на пошукі магілы а хто такі богданович спачувальна запыталася ў нас наша крымска татарская каляжанка калі мы са славаміром змораныя марнымі пошукамі па адхонах закінутых і страшных могілак дабраліся ў свой санаторый Ну, гэта вельмі прыгожы малады чалавек. Ён некалі жыў на волзе, вывучыў па кнігах беларускую мову і стаў першым паэтам нацыі. Ён памёр у ялце, не пакінуўшы пасля сябе ані сына, ані дрэва. Толькі одну кнігу, лепшай за якую у нашай паэзіі ўжо не будзе ніколі. Сказаў і сам здзівіўся прастаце адказу. «Дай бог, слово мир, как тебе так некали шукали», — подбодервал я товарища. Обойшовши, напевно, все могилки, які ёсць у Ялці, мы, выматаныя ўшчэнт хадою па гарах і спусках, абсалютна нечакана натрапілі на тое, што шукалі. Магіла была як узнагарода за высілкі, і больш душэўнай магілы я, напэўна, у жыцці яшчэ не бачыў. Не патрэбны чорны мармур, не трэба мудрагелістых архітэктурных вышукаў журбы, звычайны бетонны абеліск двадцатых гадоў пад кіпарысам, па дзіцячы прымітыўна размаляваны сінімі кветкамі, што можа быць прыгажэй для паэта. Томік вершаў застаўся неразгорнутым, бутэлька гарэлкі неадкаркаваную. На фантазіяваная сустрэча з магілай куміра, з налітай шклянкай дэкламацыі падалася фальшывым рытуалам, Таму што я не рызыкну назваць яго бумірам, але сыходзіць з магілы не хацелася. Можна было сядзець гадзіну, дзве, марна спрабуючы ўявіць яшчэ нікому невядомага жывога маладога чалавека, які на ярославскім вакзале чакае цягніка ў Беларусь. На трэція суткі До мора призвичаєшся, як і до неба. І гори не здаються більш пригожими за наші бульбяні полі. Я навіть убачив на узбережній даму з собачком. Яркую блондинку у джинсах со здоровенним водолазом на ланцугу. Знайомиться не хотілося. З помираючого курорту уже тягнуло туди, де жить сведчанню. Зміцер Бартосік вярнуўся з Ялты, якая 80 гадоў таму стала апошнім прыстанкам Масіма Богдановича. Я заўважаю ва ўражаннях калегі характэрны матыў, пошукі магілы паэта. Хто б там не бываў і не распавядаў пра сваю вандроўку, абавязкова згадвае пра доўгае і пакутлівае блуканне ў краявідах паўднёвага горада. Thank you. краявід. Узімку і ўлетку, удзень і ўначы, з вакнай на вуліцы, у вёсцы і ў горадзе нас атачае краявід. Справа і злева, з вострыя брамы і з вышыні птушынага палёту. запаміналі ажыццявіць гэтыя проекты нарэшце гэткая магчымасць з'явілася ў беларусі калі на запрашэнне радзівіла сяродкі сюды прыехалі тыя самыя дойлівы і пабудавалі новы нясвіж першыя горадабудаўнічыя комплексы пабудаваныя по адзінаму праекту якія спалучалі ў сабе вытворчыя адміністратыўныя і жыллёвыя функцыі альбо як кажуць сёння мікрараёны з'явіліся ў нас яшчэ ў 1583 годзе. Беларусь стала радзімаю мікрараёнаў. Калі малым яшчэ галяў у дзіцячай будзёнаўцы па адным з першых савецкіх мікрараёнаў Менска арлоўскім, дзе нарадзіўся і правёў першыя свае гады, то пра наяўнасць нейкае іншае менску і не здагадваўся мой дзіцячы свет быў абмежаваны тэрыторыяй прылеглай да вуліцы гая якая адным канцом пералася ў кацельню другім у кальцавую дарогу за гастраномам пачыналіся паплавы на месцы недасушаных тарфяных балотаў за ім быў бярэзнік які здаваўся тады эталёнам хараства і казытаў малаакрэсленыя жаданні тры-чатыры месяцы тут що зелянела з папераменным поспехам, але большую частку года вецер насіў тут тарфяны пыл з таго самага балота і куродым з той самай кацельні. Доўгі час жыхары мікрараёну з энтузіазмам спрабавалі тут нешта прыхарошыць, саджалі дрэвы і кветкі, дзякуючы чаму вакол даму забуялі палісаднікі. Рыхтык як у вёсцы, адкуль і папрыязджалі жыхары пад авенста з вёскаю дадавалі лавачкі под вокнамі на якіх не раўнуючы як на прызбах сядзелі кабеты пільна углядаючыся у кожнага мінака мужчыны под вокнамі не сядзелі недзе далёка далёка існаваў велізарны прыгожы палац насупраць якога былі самыя прыгожыя ў свеце вежы вокзал з якога развягаліся шляхі ў свет у маім дзіцячым выпадку у вёску гэтак ці прыблізна гэтак працякала жыццё маіх раўналеткаў з мікрараёнаў. Тут быў дзіцячы сад, школа, дзіцячая пляцоўка. Для дарослых была крама і тралейбусны прыпынак, на якім яны прападалі ў ранні і ўзнікалі там над вячоркам. Калі на раёне былі монстры, трактарны, камвольны альбо электроніка, то лёс большасці мікрараённых менчукоў ставаўся прадвызначаным гэтак званыя прасоўныя дынасты паглыналі ўсё новае пакаленне. З малаком маці і смогам тут усмоктваліся каштоўнасці індустрыялізацыі. Каля заводаў нараджаліся, вучыліся, співаліся. Складаўся дзіўны горад. Людзі, народжаныя на адной яго скраіне. Добра ведалі толькі суседнюю скраін. І гадамі не мелі патрэбы перасякаць цэнтр. Усе іх цікавасці ў Мску абмяжоўваліся гумам і вакзалам. Гэтак мікрараёны пераўтвараліся ў цалкам самадастатковыя арганізмы, дзе адбываўся штодня замкнёны цыкл людскае жыцця. Толькі пахаванні адбываліся недзе бясконца далёка адсюль. Тут не было ні бажніцаў, ні могілкаў, а таму нішто не нагадвала пра канечнасць жыцця. Заставаліся толькі канечнасць жыцейскіх цыкляў. Сёння там, дзе ў арлоўскім мікрараёне быў тарфянік, даўно парк з дзіўнай назваю Пангалор. Там, дзе некалі зелянеў таямнічы гаёк, яшчэ адзін мікрараён. Спусціў дзіцячы сад, зараз ім нечы офіс. Новая царпоўка ўбралася ў бель і золата. Састарэлыя жыхары мікрараёну ходзяць сюды на свят. На святы да іх прыязджаюць дзеці. Класычны беларускі мікрараён сёння рэлікт. Ускраіны гарадоў усё больш нагадваюць гарады. Вантробы метро знітавалі Менск у адзін арганізм. Выраслі дрэвы, пакрысе захінуўшы бетонныя швы дамоў актуальнасці перабудоўваюць хрушчоўкі, былыя канторы і крамы. Пакуль яшчэ недарэчна зазіхцелі люстранымі шкельцамі навабуды. Камуністычныя транспаранты з простымі лёзмагамі змяніліся капіталістычнымі, з іншымі, але па-ранейшаму простымі лёзмагамі. Тут расце сабор, за ім праз вуліцу, малельны дом з шырокім пархінгам для новых машынаў новых прыхаджанаў. Ужо не чуваць завадскіх гудкоў, і зрэдку яшчэ дыміць які комін. Радзіма без жалю развітваецца са сваім дзіцём, мікрараёнам, які апявалі, які ганілі, які неўзабаве будзе цяжка згадаць. Шкада толькі няма ўжо больш таго вакзалу, куды я ў дзяцінстве заўсёды ехаў як на свята. Гэта быў Сергей Харэўскі са сваімі ўспамінамі пра менскі мікрараён мне здаецца что першым хто апеў мікрараён у сучаснай беларускай літаратуры быў адам глебус прычым апеў літаральна санетам вось фрагмент мне падабаецца мікрараён жалезны дух у канструктыўным целе дзіцячы пляц і школьны стадыён мне падабаюцца шурпатыя панелі адаму глебусу падабаецца завершаная жыццёвая сітуацыя хрушчоўскія мікрараёны сёння гэта самы цэльны менск а іхны дух у неглыбокім начынні гэта і ёсць дух менску не прыдуманы а адзіны які стварыўся або захаваўся асабіста мне даводзілася сутыкацца з носьбітамі менскага даваеннага духу той дух успрымаўся як нешта антыкварнае і пры гэтым незваротна страчанае тое чаго вельмі шкада а бо яно сваё яно унікальнае і больш не адновіцца ніколі пасля я быў сведкам сфармаванага савецкага духу гораду дзе стваральнымі элементамі выступалі сталінскі ампір стадыён дынама квас у бочках і простая радасць на тварах гэты дух загінуў на пачатку восьмидесятых бо жывіўся ён у фасадах а фасады ў менску падлягаюць перманентнаму перастварэнню І вось адзіны дух, які выжыў, гэта дух хрушчоўскіх мікрараёнаў, схаваных у нетрах гораду, дзе можна са спакойнай душой піць гарэлку і ніякае сумленне ў табе не зварухнецца, бо на тое там папросту не прадугледжана месца наўрад ці праектанты гэтых мікрараёнаў прадбачвалі такі зыход. Проста жылі яны ў той сітуацыі, дзе асабістыя чалавечыя парыванні не ўлічваліся, дзе на першы план ставіўся калектыў. Сёння нават калі мікрараёны сапраўды знікнуць з беларускіх гарадоў, як гэта прарочыць Сергій Харыўскі, іх яшчэ абавязкова будуць згадваць не адзін раз і ў раманах і ў санетах. Бо некалькі пакаленняў прайшлі праз іх завершылі ў іх свой жыццёвы цикль. Вострая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.